tetrapoda kai proton ta hemera ho kuon meta tu skylakos phylax esti tes oikias ho kai he AILUROS luros eleutherosi ten oikian apo ton muon to zouto kai he muagra poiei ho skiuros PITEX kai kerkopithekos prosten hedonen entoi oikoi te runtai ho muoxos kai hoi loi poi meisdones myes, hos ictis gale scusike gale agria enoclusi ten oikian